radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvingudis a l'edició 481 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Radiotrama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, que per ser avui bull d'activitat, a la sala Xavier Vinadell, seu de Radi Trama, la Ràdio Lliure de Sabadell, que una setmana més us acosta al bo millor del panorama musical de la mà del Pim Pam Pum, aquest programa que fem per a tots vosaltres i que ho fem amb tanta passió i tanta il·lusió. El primer que farem, com sempre, abans de començar el programa, serà presentar la gent que ens acompanya avui als estudis, avui també molt ben acompanyades, el primer a ser presentat, aquest que sempre ve, aquest que tira temes els brutals, aquest que ens toca les tecles de mil amors, és el nostre reverendo Tecles. Què passa, Ricky? Epa, després d'una setmaneta de vacances... Sí, estem fent així... Sí, fent temps, no? Sí, anem, anem estem fent, fent temps. temps. estem fent temps. <laughs> Sí, sí. No sabem què fer pel 500 i estem fent temps perquè no arribi, perquè no sabem ni què fer. Però, Però bueno, sí. sempre dic el mateix, quan ha hagut una pausa, que venim aquí amb les ganes recarregadíssimes, sí, sí. les butxaques que ens cauen les cançons. Si setmana rere setmana venim amb ganes, imagineu-vos cada 15 dies. I un altre que ve, després d'uns dies que no passava per aquí, un altre que ve des, des de Sant Jaume a Ses Oliveres, però en denominació d'origen Barberà del Vallès, el nostre estimadíssim Manol Aken, què passa, bonic? Hola, família, què tal? Molt bé, moltes ganes de veure't, eh, teníem. Sí, jo tenia ganes ja de venir, que he fallat, entre una setmana que vaig fallar i una que no es va fer programa, doncs ja Correcte. dues setmanetes. Tenia sí. ganes també d'estar per aquí. Vaig escoltar l'últim programa que el, que el veu dedicar a, a Bauma i així i, joder, Pel teu moltes gràcies, va ser... Va ser molt guai. Sembla que ja la, la llagrimeta ja estava al taller escoltant-ho i era que, la, que majos. La Noe, que té que aquestes majos. idees sempre tan transgressores. <laughs> Sí, sí, sí, sí. Gràcies, Noe, també. Molt bé. I, i, bueno, jo que us parlo l'Isma. avui, com sempre, venim ben carregades de música combativa i, i venim ben carregades de seccions que, que esperem que us agradin i el primer que farem, com sempre, és la dedicatòria de, del programa. Sí? Vinga, doncs pues, la dedicatòria d'avui diu així. El programa d'avui el volem dedicar molt especialment a tota la pagesia en lluita, davant el rebombori que hi ha a nivell europeu des de l'Assemblea Pagesa de Catalunya es posicionen. Miren críticament les protestes, ja que s'han iniciat en uns, en uns grups de WhatsApp poc transparents, amb esquema estatal que han estat reivindicats per persones d'ideologia ultra. En aquests grups s'hi circula lliurement propaganda xenòfoba i s'expulsa persones per les seves opinions. Algunes de les seves propostes transmeten un gir conservador i reaccionari del moviment pagès, emparentades amb el moviment d'extrema dreta que s'estén pel continent amb la mirada posada a les eleccions europees. Sota l'exigència d'unitat es pretén donar una imatge uniforme d'una pagesia que en realitat és plural i diversa. Sota la defensa del sector primari es volen camuflar les desigualtats i les asimetries de poder entre la gran agroindústria i la pagesia. Sota una falsa pretensió apolítica es transmeten idees ultraliberals i antiecologistes. L'Assemblea Pagesa defensa una pagesia autònoma, nombrosa, de petita i mitjana escala, respectuosa amb la terra i amb el medi, dirigida a produir aliments de qualitat per les poblacions i els mercats locals i propers. L'actual crisi agrària prové de l'aposta per un model agroindustrial que ha volgut destruir la figura de la petita pagesia local i substituir-la per un empresariat agrari dependent, integrat en creixement constant, endeutat en competència mútua i volcat cap al mercat capitalista global. Aquest model ha estat impulsat per la Unió Europea, pels estats i per les autonomies i acceptat acríticament pels sindicats majoritaris i ens ha portat a ser cada vegada menys i estar cada vegada més soles. Per l'Assemblea Pagesa, la pagesia és una manera de viure humil, lliure i digna. És un compromís amb la societat forjat a través d'aliments saludables i de vida rural. Som pageses i ecologistes, perquè la pagesia és cuidar la terra, preservar-la i millorar-la pels que vindran després reclamen els col·lectius i persones crítiques que s'organitzin al voltant de la pagesia i l'alimentació en terres catalanes, perquè es coordinin i actuïn conjuntament en les setmanes que venen. Us convidem a fer vostres les següents propostes i ampliar-les si convé. No són el sector primari, són pagesia i ciutadania, lliures i aliades. No venen a apuntalar el sistema, sinó a canviar-lo per un de nou. Desobediència al quadern digital i a l'aplicació Fotodun, exigeixen que cap sindicat col·labori en la tramitació d'aquestes mesures digitals de control, de succió de dades i de coneixements. Proposen a la pagesia que s'hi mostri en desobediència. També proposen aturada dels macroprojectes energètics i logístics en sol agrari, defensen la terra, el món rural no és una colònia energètica. Aturada de les pràctiques abusives de les denominacions d'origen. Cap denominació té dret a monopolitzar topònims ni elements de la cultura popular i menys a demanar sancions. Abandó del recargolat sistema d'ajuts de l'ADUN i creació d'un estatut diferenciat per la pagesia que estigui vinculada amb el sistema alimentari del país, amb exempcions i mecanismes alternatius per garantir-ne la renda tancament definitiu del Departament d'Agricultura i d'Acció Climàtica i de tots els seus organismes, perquè han estat més de quatre dècades treballant per la desaparició de l'agricultura pagesa. Aigua per les produccions locals i no per exportar-la dins d'aliments, però infraestructures hidràuliques al servei de l'expulsió de la pagesia i de les empreses d'obra pública, no els transbassaments. Garantir l'accés a la terra per tothom, menys pels especuladors i fons d'inversió, prohibir les compres i arrendaments de terres per part de societats mercantils. Organització de la pagesia i el sistema alimentari en clau interna de país i amb visió de servei comunitari. Superem el model importador i exportador d'aliments. Recuperació de la ramaderia extensiva, la ramaderia ha d'estar sempre lligada a la terra. No l'entenem d'una altra manera. És el model d'agroecologia que ja s'està practicant i necessita un fort recolzament, si és que cal que hi hagi ramaderia. Assemblearisme i autonomia. No tenim dirigents, no acceptem l'autoritarisme ni el paternalisme. Ningú ens desmobilitza ni decideix per nosaltres. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport a la pagesia en lluita, autèntic motor de passat, present i futur del nostre país. I fins aquí la dedicatòria d'avui i en, a, en aquesta mateixa línia us convoquem a un acte que és l'Assemblea Pagesa i Ciutadana el diumenge 25 de febrer a Pujalt, a la, a la Noia, a les 10 i mitja del matí al local social Al Cobert, que és el camí de la bassa número 5, per debatre una proposta clarificadora de mobilització i debat, pagesia crítica i ciutadania còmplice. Us convoquem per l'acció. Molt bé, després d'aquesta dedicatòria que també ens feia molta il·lusió fer per tota la gent que lluita pel, pel camp aquí a Catalunya i que ho estan fent crec que de, de molt bones maneres, molt millor que, que, que en d'altres llocs. La veritat és que està molt guai que, que des de posicions d'esquerra s'hagi tirat endavant per, per reivindicar també la pagesia, perquè és veritat que, que hi ha alguns sectors um, pues doncs, d'extrema de, dreta que s'hi estan aprofitant una miqueta de tot això per... i des d'aquí ho, ho denunciem i des d'aquí recolzem a qui està a la contra de tota aquesta porqueria. Molt bé. Molt bé. Pues I, venga, si, I si anem, anem a, per música... Anem a per, per la música. música. No, uh! em dit, no em dic qui comença. Sí, jo. <laughs> sí, sí. Un... No, sí. <laughs> que l'últim dia no has començat. No. Tu, uh, va, va començar la Sadi, no? Sí, perquè ho va demanar ell d'acabar. Sí. ser... Per cert, avui el, el cartellet aquest que fas sí. l'haurem de modificar perquè jo no puc ser de la ronda final. Oh. Perquè ve secció... Mm, Cert, cert, cert, cert. Ja ho canviarem. Bueno, ja ho això farem. és cosa interna. Fot-li música, Isma. Vinga, pues si difotem música, si anem amb aquesta edició... Aquesta va dedicada a l'Eric, com a mínim, no? Com a mínim. Com a mínim a l'Eric, perquè bueno, és l'Ali de Sants, activista i cantant de llengua occitana, deixa veure en la seva inspiració la influència de ritmes càlids com la rumba, el rigui o el sol. Canta en occità aranès. A més, compon i escriu sempre les seves cançons us portem una perla, un avançament del seu nou àlbum, a que traduït vol dir a Arrel, una perla que ve acompanyada d'un videoclip guapíssim que ja teniu disponible a radiotrama.cat a partir d'una lletra popular, mesclat i masteritzat per Iago Pico a Poland Studios, la direcció va a càrrec de Laura Cortés Joyanes i la direcció de fotografia l'ha fet Jorge Parejo. El muntatge i el color va de la mà de Lola Montiel Joyanes i el videoclip compta amb la, amb la magistral interpretació d'Arlet Baeza, que fa de nena, un paperàs el que fa l'Arlet, i Carme Vila, que, que, que fa de mare. La música la posen Virginia Borràs, Núria Llobet, eh, Jan Sagalàs i Til Gert ha estat rodat a, a, a Bausen i al coll de Barradors, a la vall d'Aran. Per a tots vosaltres, a l'Ide Sant i el seu nou tema, Ara Montanya. Arranca el pim-pam-pum. Mm. Ara muntanya mamaire, ara muntanya, ara muntanya mamaire, ara muntanya, ara muntanya que en joguen de piolum, mamaire, ara muntanya que en joguen de violum. Lo sabes, mamá. Rides amb aquest avançament, perdó, Aliadé Sans, amb aquest avançament de la Rides de, amb aquest temazo Ara Muntanya, que dedicàvem també a l'Eric i, que, i que la veritat és que a mi m'ha fascinat des de que el van treure, que va fer, o sigui, fa poquet que ha sortit, eh, em va molar molt aquest Ara Muntanya de l'Ali de Sans, i bueno, així ha començat aquesta, molt aquesta edició molt, moltes, amb moltes ganes amb una, amb una música en progressió cap endavant i amb, i en futur, clar que sí, com, com té l'Ali de Sants. Molt guapa, molt guapa la cançonassa. I què té? Tu què? Mira, jo avui començo i acabo amb seccionasses. Sí, la, eh? la primera és la de Foli Seitan. Fotem-li! fotem totis! I això, pues, la cançó a favor del veganisme o l'alliberament animal d'aquesta setmana serà càrrec de Milonita, o Milonit, no sé com es pronuncia, perquè aquí, Isma, no sé si m'hauries d'ajudar tu o què, no. perquè és en francès. És en francès, aquí oh, l'expert. L'expert francès, <laughs> sí, eh? La, la pots mirar. Eh, bueno, jo et puc dir que el que vol dir és... La, el nom de la cançó seria... I si fossis tu? Et si c'était toi. Ah, això, exactament. Et si c'était toi. Ho anava a dir, eh? Ho anava a dir, però te m'has avançat. Doncs extreta del seu disc del 2020, Codex, i res, és rap en francès, molt oh. guapo, i a més en favor de la lluita pels animals, o sigui que fantàstic. Com te les busques, tecles? Mm. d'un drame organisé où ta mort est mise en scène, où on te force à te battre sans que tu ne puisses gagner, et où la foule applaudit celui qui va t'exécuter. Et si c'était toi qui étais choisi pour mourir après une vie en cage, passé à souffrir, élevé loin de chez toi en attendant ton abattage, sélectionné pour servir, pour finir mort sur une table. Ne parlez pas d'évolution quand on exploite les plus faibles. Ne parlez pas d'empathie si elle n'est pas universelle. Ne parlez pas de justice quand on condamne les innocents. Ne parlez pas d'ordre naturel sans quand elle sert à tuer. Ne parlez pas de fatalité si on choisit de participer. Ne parlez pas de compassion quand la souffrance est banalisée. Ne parlez pas de la vie sans jamais la respecter. Et si c'était été abandonné une veille de départ en vacances ou un dimanche dans une forêt, seul au milieu nulle part, ne sachant pas te débrouiller, en te demandant pourquoi les gens que tu aimes t'ont laissé. Et si c'était toi qui n'avais plus de maison, qui n'avait plus de nourriture, qui n'avait plus de solution, qui regardait ta vie partir sous des machines infernales, tout ça pour engraisser des multinationales. Et si c'était toi qui contribuais à la vie, mais qui pourtant allait mourir sous l'effet des pesticides, et si c'était qui cherchait un bout de banquise, un bout de souffle, quelque part en Arctique. Et si c'était toi qui finissais en ornement, en chaussures, en habits ou en empaillé dans un salon Et si c'était toi qui étais élevé pour distraire, en captivité pour plaire au plus dangereux des mammifères Ne parlez pas d'évolution quand on exploite le plus Ne parlez pas d'empathie si elle n'est pas universelle Ne parlez pas de justice quand on condamne les innocents Ne parlez pas d'ordre naturel sans en connaître le sens Ne parlez pas d'intelligence quand elle ne parlez pas de fatalité si on choisit de participer. Ne parlez pas de compassion car la souffrance est banalisée. Ne parlez pas de la vie sans jamais la respecter. Ben, ben, començar jo. Bueno, la veu a mi m'ha molat molt i fins i tot et diria que m'ha abocat a algunes cançons de la Kenny, bueno... Sí, no, la veu i la interpretació guai. Mm. Més, més que res em referia a la, a la base, que sí, sí que és molt tranquil·la... Mm. Molt guapa, molt guapa. La veritat és que molt, molt bona tria. Per començar, sí que és veritat que és suaveta, però, però la veu era així... A mi m'ha molat molt, i, i la base també, la veritat que sí. Molt bé. Hi ha videoclip de, de la cançó i està subtitulat, crec que està subtitulat aquest, o sigui que de conya, Molt perquè bé. el missatge era guapo també. O sigui que... que guai, que guai. Fantàstica la... la... Milonit, Milonita amb, amb la primera I, que és una Y. Y, sí. Molt bé, doncs fantàstic. Com dèiem, el, el tema del mestre Tecles <clears throat> s'està quedant bona nit. I ara comença el mestre que Apartem les criatures o de moment les deixem tranquil·les? No, no <laughs> les apartem. les apartem encara. A les criatures els encanta la bona música. <laughs> Mira, us porto una banda que feia molts, molts dies que no portava, molts anys fins i tot, són els Orxata Un System, aquesta banda valenciana que va estar en actiu del 2003 al 2014, i que la veritat que és una banda que, que, que a mi sempre m'ha agradat molt, i en, i en el moment quan estaven en actiu vam anar a, a diversos concerts i així, i, i que ara fa un parell de setmanes, no sé per què, allò que te'n recordes i, i comences una altra vegada a escoltar un grup que fa molts anys que no, que no escoltaves que i, i llavors estic així al taller treballant amb, amb Orxata tot el dia. Eh, per les que, no, les que no conegueu Orxata, perquè ja fa uns quants anys i, i pot ser que hagueu crescut en un moment de la vida en què ja no us en recordeu, Orxata era, era un col·lectiu musical valencià que barrejava estils electrònics com el drum and bass, l'electro, el dubstep o el raga, ja, ja comença amb l'electro, combinant, sí. combinat amb música tradicional valenciana, no? i ells feien servir la, la, el, el, el valencià com a eina, o sigui, com a com, idioma, com a, llengua. com a llengua vehicular de les seves cançons i era un grup molt interessant també perquè eh, promovia tota l'autodistribució la, la dels seus treballs, eh, ho publicava tot en xarxes P2P perquè es pogués compartir lliurement, eh, tenien una wiki pròpia eh, i llavors feien cançons col·laboratives en què la gent podia escriure lletres i, i de fet hi ha moltes lletres de xata que no s'entenen una merda que parla perquè són barreges de propostes de, de, Cruai, no? de diferent penya. No ho sabia, això no ho sabia. No ho sabia i, i jo crec que és una banda que va marcar molt de tendència al, al, al País Valencià i que després molts dels grups que van venir després que, que han combinat diferents estils amb la, amb la música tradicional valenciana ve precisament d'aquesta influència d'Orxata. A més, pues, hi ha diversos músics, el Pancho va estar per allà per Orxata, el baixista d'Orxata de, després va ser el baixista de, dels, del So. so. Vull dir que, bueno, que és tota aquesta colla de penya i ara tenen altres projectes que, que, no, que no sé ara mateix com es diuen, però bueno. Però que segueixen. Sí, i, I, i això us porto del seu primer disc que es deia 1.0, el segon es deia 2.0 i el tercer 3.0, doncs del 1.0 <laughs> us porto un tema que es diu Lluna de València. Som-hi! Faxina Molt bé, no? Això ha sigut Orxata Sound eh, System. Yeah! Aquí recordant... Centraven basa i ben posat, sí, eh? Sí, I aquestes sí. lletres ben parides. Sí, que sí. guapo, que guapo. M'agrada, m'agrada. Fantàstica proposta del mestre Manuel Ken, que feia molts dies que no portava el Sorxata i que ja trigava a portar-los perquè la veritat és que, ojo, ojo la primera bala de, del Manolo. Molt xula, molt xula. La veritat és que m'ha molat de dalt a baix, tant el ritme que dèiem de, de, de València, però sense, sense dolçaina, no? Sí, sí, sí I, una altra bueno, clar, és Bona música combativa sí. des de València, però sense la dolçaina, que també es pot Tecnològica. fer. També Sí, sí. Des d'aquí us animem a que es pot fer. Bueno, també mola, no? Sí, bueno, a mi em mola. Sí, mi em mola. sí, sí, sí, veritat, sí. veritat. Clar que sí, sí, sí. clar que sí. Mireu, doncs, pues, si... Ah, tu també vas per allà, no? Clar, és que, sí, no, ah, és, ah, vale, és vale. que no, no marxem, no marxem. Vinga, va. No marxem. Ah, Comencem ah, segona ronda, però no marxem de, de terres valencianes. Són els Six Fanecaies, la banda de punk folk d'arrel, yeah, de l'Horta Nord, yeah, formada el 2012. Les nostres col·legues del País Valencià, que sempre que passen pel pim-pam-pum és per fer pujar el pa. Són el Sergi Muñoz, el míster, el baix, la Marta Margaix, que va passar per la secció punk i dona ja fa força temps, al violí, Juan Fran Cortés a l'acordió, Álvaro Galán al whistle i al basuki, Mario Herrero a la bateria, Toni Feliu, ai, Toni Billu a la guitarra i Pau Molins a la veu. Us deixem ara amb un tema extret del seu EP Xalera del 2023, tema gravat a Jam Studio a la Canyada, a València, i un tema també que va acompanyat d'un videoclip que recull diferents actuacions de la genial banda valenciana. Prepareu-vos perquè arriben X Fanecaes i el seu Dia Gran. -hmm. Mari la Macaua de lluny vingué, troba la pau als nostres carrers, contempla l'horta salve Ens sabia del primer toro de la nit, estàvem aquí regaladíssim escoltant Exfanecaes. Exfanecaes, les col·legues de, del País Valencià des del seu xalera i aquest dia gran. I, I la veritat és que ens ha pillat el toro perquè estaven xerrant dels 500 que ens porta de corcoll. I és així, estem amb ganes d'oferir un bon programa mm -hmm. quan fem 500 però de moment estem al, al sí, 481, sí. tornem a tocar de peus a terra. I, i deixa'm que digui que tota la conversa aquesta que ens ha pillat el toro ha començat perquè el Riqui ha dit pues, aquesta gent de València que es vingui pels, pels 500 a fer un vol aquí, no? <laughs> Això seria... Des d'aquí... Seria molt gran, us, eh? Us, us, us tirem una primera canya. Vinga, fem-ho, fem-ho. és pels 500, som-hi. Clar que sí, seria genial. Seria, seria tot un plaer per a, per a nosaltres. Després d'X Fanecaes, continua aquesta edició 481, dedicada a la pagesia, en lluita, i ara és el torn del mestre Tecles, que tira la seva segona bala. Doncs mireu, parlant de tirar canyes a grups per, possibles <laughs> concerts de, de celebració del Pim Pam Pum. En va una segona? <laughs> Va una, una triple, no sé. Una triple canya, vinga, sí. <laughs> Sí, perquè això que us porto ara, tot i que està titulat com si el nom del grup fos Diana, però en realitat jo crec que això no té cap mena de continuïtat, sinó que va ser una raresa que van gravar un, una colla d'amics la nit de cap d'any. Ah, sí, eh? La nit de cap d'any que, que van passar del 2023 al 2024. Doncs es van ajuntar gent de Pols, gent de Kire Punk, o sigui, Kire, sí? a, a les xarxes Kire, Kire Punk, i gent d'Incendio, Incendio, amb, uh. amb Z, que no els incendis que són de Valls, sinó els incendis que són de per aquí, Barna, Hospitalet o por ahí. Doncs eh, van ajuntar gent d'aquests tres grups i van crear una cançó que es diu Fin de Año i, i sona tan de puta mare que l'he volgut portar. O sigui que... que guai, que guai. Segona bola del tecles. Som-hi. Som-hi. sí, segona, segona ronda del Mestre Tecles, ja guitarretes endavant. I clar que sí. La penya, la penya de la plaga Do It Yourself, que no serà l'última vegada que sonin per aquí avui. Passant la nit de cap d'any i, i foten un temazo, eh? Clar que sí. I tant. Que guai, que guai. Fantàstica, fantàstica la cançonassa del mestre Tecles en aquesta segona ronda que acaba ara el mestre Manolaken. Amb què? Amb què, bonic? Doncs mireu, m'ha pillat una mica el toro i, i, i no tinc gaire... <laughs> una, gaire info, una altra vegada. Gaire info de, de res del que porto. Porto una mica més de música electrònica. Vinga. És una banda que vaig descobrir ara fa poc, es diuen ECM, que ara no me'n recordo què, què vol dir, però ara entre, quan soni la cançó us buscaré tota la info i... I la donaràs I, i la donaré. Eh, i el, el <laughs> tema clar, en qüestió clar. es diu Bienvenidos a Barcelona, diria. Sí. Bienvenido, amb singular. Bienvenido a Barcelona, que parla pues, això, com de... Avui surt el... El, vull dir, comença la cançó amb el Joan Clos, aquest que era alcalde, sí, aquell, uh, aquell fastigós, sí. pues, Gossanera. pues surt aquest començant com venent la ciutat de Barcelona com un lloc de, bueno, ah. de felicitat i, i, i tot plegat. I bueno, ara després us explico més. Tiene <laughs> que ser una ciudad que ofrezca posibilidades de vida a sus ciudadanos, sobre todo empleo, educación y la posibilidad de ser felices, ¿no? Bueno. Thank you. guapa, guapa, de veritat. Hay aquí una pequeña muestra de animales domésticos o de puros natos. tiene que ser una ciudad que mm, ofrezca posibilidades de vida a sus ciudadanos, sobre todo empleo, educación y la posibilidad de ser felices. John Cross, gusano <laughs> de Miami. bueno, està, això eren els ECM, que són las siglas de Electrónica, Cuerpo Música, I, vale. i us he portat Bienvenido a Barcelona del seu àlbum Jabatos i Salvajes del 2020. Es podrien haver dit S-A-F, Sensibles a la fiesta. <laughs> Sensible. <laughs> perquè, perquè anaven i anaven, eh? I fortes. Era una mica viva la fiesta. Molt sí, guai. Sí. Bi, bi... <laughs> tremenda, tremenda cançonassa del, del mestre Manolaken acabant aquesta segona. Ja està, ja no porto més electrònica. A eh? partir d'ara ja, ja sí ja que... Està està. és que normalment aquestes jo me les guardo pel final. Sí. Acabem i llavors ja estem aquí recollint que... i us estic fotent aquí la... L'has posat en un moment... Però avui... Va, anem a... El mestre Pou s'estarà regalant perquè ell, ell també és, és, ha sigut un poco rabero i aquestes coses li agraden i en segona raona li hauran entrat fineta a fineta. Sí. Vale, pues si anem a la tercera, són The Offenders, aquesta banda de punk rock folk amb actitud combativa, venen de Cosenza, a Itàlia, i es van formar l'any 2005. La mandolina i el basuki, així com els riffs de guitarra punk i, i elements de l'esca, donen forma al seu so. La banda sempre ha donat suport a grups antifeixistes i antiracistes d'arreu. The Offenders són Valerio a la, a la veu i a la guitarra, Checo a la bateria, Daiki a l'altra guitarra, a la mandolina i al Janus, al baix. Des del seu llarga durada, Class of Nations, del 2019, us deixem amb una cançó que es diu Evils Cry Sometimes i esperem que la gaudiu de valent. Endolla-la! Endolla-la! The Offenders, Evil's Cry Sometimes, des del Clash of Nations del 2019, aquí fent les delícies al pim-pam-pum i ben cofolles per l'arribada del mestre Pellicer i la mestra Núria, que ens venen a visitar. Què passa, què passa? Espera, que no. Bon vespre! Què dieu? Com esteu? Com Molt va bé. això? Pim pam pum. Pues mira, Pues pues fotent-li fotent canya. Fotent-li canya, donant, donant bona música combativa i bons continguts que avui dediquem a la pagesia, aquesta edició 481, i molt contentes de, de que ens feu la visita i de que vingueu aquí a gaudir una estoneta també. I la següent ens la dediqueu a nosaltres? La següent... A part de la pagesia? Això segur, això segur. La, la següent, abans de, abans de la següent, Sí. Que, que, que. Jo tinc una pregunta per tu, una pregunta. que és que eh, en els últims dos grups has dit que hi havia una persona que tocava el basuki. Sí. Què és això? Mm, eh, no no m'ho facis dir gaire. Una pregunta una Crec que és un instrument de corda, però no, no ho tinc del tot definit, però diria que, que, que en algun moment de la meva vida vaig, vaig innegar-ho. O sigui que ara, ara... ara ho acabem de això té a veure amb Doctor DCO? amb La conocí en la puerta de un basuki. el bachoqui. Igual és això, sí. clar, clar que sí, Pachi. te lo mereces. Mireu, i, i el que també ens mereixem és eh, un bolazo, la veritat és que volem anunciar un bolo, volem anunciar-vos el concert 50 anys de l'assassinat de, de Puig Antic dissabte 2 de març a les 10 de, de la nit a l'Ateneu Popular de Nou Barris actuaran Freedom Fighters, Cumbia Caos, Rat Panades i Insert Show. Toma. Ahir el mestre Gos fent les delícies oh, per a tots vosaltres, no, no hi falteu. Gratis. Sí. Important. Sí, gràtics. Vull dir que... By the face. L'Isma... Li, sí, li sí, igual sí, anava sí. i m'ha dit que igual... Igual sí, eh? Igual sí. Quin dia has dit que és això? El dia 2. Dia de 2 març. de març. Hm. Deixa de sí sí. Dues setmanes. Hm. Així és. Molt bé, i si seguim amb més música combativa, ara em sembla que és el mestre de Tecles que tira la seva tercera bala. Jo us les veig, eh? No sé el que estava les brometes aquestes que, que us fèieu, però jo porto una cançó que es diu Colgado de ti. No, perquè era, era una cançó de Doctor Deseo. Doctor Deseo. Ah, Correcte. Bueno, colgado I... de ti. Que és d'uns clàssics com Accidente, però que alhora és una versió encara més clàssica d'un tal Alarma. Yeah. Que potser ara no ho teniu al cap qui són ni quina és aquesta cançó, però quan comenci a sonar direu, ah... Però aquella. el grup que portes és Accidente. Porto Accidente amb ah, la cançó Colgado de ti, extreta de l'últim split que van fer fa poc amb una banda francesa i una de les cançons de l'split no és seva pròpia sinó que és una versió dels Alarma uh mhm. -huh. o sigui que som-hi! Oh yeah! Accidente, accidente, accidente. versionant els Alarma amb aquest colgado de ti. I sí, Segur sí, que us sonava, no? Efectivament, efectivament. Vale, vale, vale, vale. Sí, sí, sí, mestre Tecles, tema zarrangano, gang, gang, gang, gang, gang, una més. Una més que es treu de, de la xistera màgica al mestre Tecles. Dedicada a tots vosaltres, perquè estic colgado de tots ai, vosaltres. Ai, ai, Sou uns màquines. Uh, Va, molt He recollit el guant, eh? He recollit el guant. <laughs> que gran. Molt bé, doncs si seguim amb més música combativa, seguim en aquesta edició que està quedant tan xula. Ara és el torn del mestre Manolaken, que no sé si arriba a secció o no arriba a secció. No, encara. No, no encara, encara, eh? Encara no. Manté-lo prendido. Sí. Eh, bueno, ja us he dit abans que, que la música electrònica s'havia acabat per avui. No sé si després vosaltres porteu alguna cosa més. Jo diria que no. Jo, jo per la meva part començo amb el punk i us porto uns mítics que, que per ser tan mítics trobo que han sonat poc aquí al, al, al Pim Pam Pum. Són el, els Cartón de Vino, com K. Yeah. I que és aquesta banda mítica de punk de, de, de Tàrrega, mig Tàrrega, mig Barna. Quasi tan mítics com els Cartón de Zumo. Èpics. Però... <laughs> Algú ha dit, <laughs> algú ha dit èpic? Èpic? <laughs> Mític. Èpics i mítics, no, no, cartó mítics, de Vino. Èpics. Sí, sí, no. I, I que per mi són una mica com els cicatriz catalans, saps? Em recorda molt a... Sí, eh? em recorda molt. I, i li vull dedicar aquesta cançó a, a l'Edu, al meu col·lega Edu d'allà del, del eh. poble, que els cartons de Vino és el, el seu grup eh, així com fetitxe i que em va passar un disc i em va estar allà però l'has escoltat, l'has escoltat i sí, i ja me l'he escoltat i, i per això porto cartó de vino, Edu, per tu i porto el tema que es diu Roba i Destroza som -hi. Roba i destroza. Bueno. Ràpid, contundent. Sí, directe. Fuerte i a l'entrecejo directo al mentón. Pues han sigut cartón de vino. La veritat que em vaig sorprendre bastant quan vaig mirar el Mega. Igual havien sonat un tema, dos com a moltíssim. Ja, yeah. Vull dir... cert. Potser és una banda que tenim Tenim sí, no algun sé. deute... Jo crec que l'havia no? portat al Pau... Sí, no sé. Igual no es coneix tant o... Tam també, com que és antiga, potser s'hauria de buscar per la cançó, ja. perquè abans, no, als inicis, no ficàvem el mega, la, la xuleta aquesta que tenim no estava tan ben, ben arxivat tot. Mm. Certament és així. Sí. De vegades es podia haver colat alguna que no, que no sapiguéssim ni que estava. Exacte. Així era, així era. Escolteu, que hem descobert que és el, el, el basuki aquest. Sí, Sí, com dèiem, és un instrument de, de corda fet així de fusta, sembla com una mandolina o així una mica sí, un potser, molt o un banjo, però, però en fusta. Sí. Bé. Sí. Molt bé. Mazouki, del País Basc. <laughs> Vale, pues si seguim encara més endavant, són els Sex Shop Boys, que és una... Se... Sí, el nom és Sex, que... Shop... Sex Shop Boys. <laughs> No Pet Shop els Boys. Nois, els nois de la, de la <laughs> sí. botiga de, la Sex. Sí, Joder. sí, sí es, estan, estan ja dins de la secció Punky Dona, a més de... Sí, sí, és, és una penya amb la que estem tenint contacte i, i de puta mare, de barcelonina de punk, amb la... Ai, són d'aquí, eh? Sí, sí, sí, sí. Sí, però ja veureu, la From Woman és australiana, Jazz Angel, que, que és, la que ens ha, és la persona que ens ha enviat a la secció Punky Dona, és la que fa les veus, i bueno, per lo que he pogut veure en entrevistes i en, i en, bueno, i en reculls de premsa i així, és, és un autèntic vendaval de, de, de, de, de From Woman. I a més d'acompanya el Philip a la guitarra, Charlie al baix i Porter a la batera, que, que és l'altre component que, que també segurament ens, ens, eh, ens arribarà la... Eh, les Dos seccionetes és una sí, banda, així sí, m'agrada. Sí, Correcte. Jazz Angel, que, que serà la protagonista de la secció Punky Dona, com deien, a les properes setmanes, des del seu EP en Larget Penis, <laughs> allargador de penis, que va veure la llum el 2022. Continuem amb un temazo, un temazo que vull dedicar molt especialment a la meva companya Noelia, que sempre que no pot venir Ara. li dedico un temazo i li envio un fort petonet i, i que porta com a títol Self-Care Failed Me, que traduït vol dir La cursa personal em va fallar, i és una autèntica passada, ja veureu. Fum-li! Sex Shop Boys, reventant el pim-pam-pum, reventant aquesta edició 481 des del seu Enlarge Penis, Self Care Fire Me, que traduït vol dir la cura personal, em va fallar, em <laughs> sembla que no sé si ho havien dit del tot bé, però, però és així. I, i molt contentes de que, de que passin per la secció Punky Dona, la Sex Shop Boys, i, i de tenir-les aquí en aquesta edició per a totes vosaltres. Més música combativa. Volem ara, des del Pim Pam Pum, enviar una salutació ben especial a la gent de la Trinxera, el primer casal popular a una universitat pública dels països catalans. Anticapitalisme, feminisme i, antifeixisme i antifeixisme a la plaça cívica de la UAB. O sigui, han ocupat a, dins la plaça eh, yeah. de, de l'Autònoma, eh? Sí. Molt bé, molt sí. bé. Tu havies estat a l'autònoma? Projectazo. Sí. Saps la Vaig passar per allà. Saps la Bacus? Sí, sí. Doncs ara és la trinxera. Toma ja. Sí. Ah, sí, eh? la mateixa... Bueno, allò és un local enorme, no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Un pepinazo. Molt bé. Caram, caram, molt bé. Visca. Clar que sí. No podia faltar una, una salutació ben especial per la gent de la trinxera, que fa molt poquet que en, que en, ja anirem a fer alguna cafeta i, o alguna activitat que, que hi facin, molt bé. O algun programa, vés a saber. Si ah, ens conviden, ah, ah. anem. I si no ens conviden, potser ens plantem allà davant. Eh? Amb els trastos, les caixes... I, els hi fem. anem, a fer, anem a fer unes gestions, perquè crec que estan fent moltes activitats i potser teniu vol aviat. Vinga. Fem-ho. Ho diem contínuament, que, que ens convideu als llocs. L'únic que no ens estan convidant yeah. <laughs> ningú. És una mica trist, però, però estem disposats a anar on sigui. I tant. I, i anirem. És veritat, ara, ara aquí som, i et faré una putada potser, però tira'm una cunya, no? Perquè no, no han tirat cap cunya. Vols la falqueta? Clar, Pues jo te la falco. Falcam. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. I a l'Evox, i on sigui. I com us dèiem, allà I el vostre, ca, el vostre casal de confiança. Per, per, per suposat. <laughs> Molt bé, doncs després d'aquest temazo de, de Sex Shop Boys anem amb una altra cançonassa ara de la mà del mestre Tecles que, que tira la seva quarta ronda. Què portes, bonic? Després de un parell de futures seccions de Punkidona, ara us porto unes que ja han passat per la secció de Punkidona, que són Endora i sus vicios, des d'aquí de, des Barna, Porto una cançó que us la puc dedicar a tots vosaltres, que es diu Amores. <laughs> Quina quantitat de bandes que, que hi ha amb, amb, la, amb la nínia aquesta de d'Endora, les, les Lucy, les... Eh, eh, Hades, bueno, hi ha un munt de, de, de bandes, de, de xavales fent punk amb diferents variants i amb diferents mogudes molt, molt interessants. Sí, sí, sí estan sorgint com bull, bolets. Bull. No? La veritat és que bull, l'escena. Doncs això, Endora i sus vicios, extret del seu recentíssim disc, perquè l'acaben de treure, eh, Són mis normes, es diu el disc, eh, i la cançó que he triat es diu Amores, i eh, aquí la tinc. Som-hi! som li som Doctor sus vicios, tremendo de no? el de Mesta Teclas. Estrenant disc, aquest són mis normes d'aquest febrer de 2024. Correcte. Molt bé. Sí, sí, la veritat és que eh, serà un disc que haurem d'explorar. De, de, ja l'anirem desgranant, sí. Ah, sí, i, sí, tant, sí. I tant que sí. Molt bé, i després d'Endora i sus vicios, ara és el torn del mestre Manol Aken, que ve amb una seccionassa, no? Doncs sí, direm la secció de llibres combatius. Combatius. sirva para hacerse bajas. La tendencia a contemplar la historia exclusivamente desde la perspectiva de los vencedores explica en gran medida la poca atención que usualmente se presta a los anarquistas rusos. Ahora bien, ni el éxito es la única medida de valor de una ideología, ni la crónica de la Rusia contemporánea puede escribirse sin, referencias a la corriente ácrata. Como sucediera anteriormente en otros países, el anarquismo que rebrota en Rusia a comienzos de siglo y se extingue en la década de los 20, tal es el marco histórico del estudio de, de Paul Africh, que es la de aquel libro que ahora os explicaré, constituye respuesta a las profundas alteraciones que la estructura social produce la revolución industrial acelerada. No se trata, sin embargo, de una pura importancia de ideologías y estrategias. El legado occidental entronca con una larga tradición de revueltas campesinas, se funde con una larga tradición, perdón, <laughs> se funde con las contribuciones teóricas de Bakunin, Kropotkin y el populismo ruso y cobra una especial virulencia terrorista en el contexto represivo de la autocracia zarista. La revolución de 1905 a Rusia Despierta las esperanzas de los libertarios, pero su incapacidad para el trabajo organizativo y su falta de contacto con el movimiento obrero hacen que su participación en el levantamiento de las masas sea secundaria. Tras los duros años que siguen al aplastamiento insurreccional, la oleada de 1917 revitaliza el movimiento anarquista, en medio del desorden que acompaña a la Revolución de Octubre y a la Guerra Civil. Los militantes libertarios tratan de llevar a cabo su programa de acción directa, destrucción de las instituciones estatales, transferencia de la tierra y de las fábricas a los trabajadores, control obrero de la producción, creación de comunas en el campo y en la ciudad y milicias populares sin aceptar ningún compromiso en su camino hacia la edad de oro de la libertad y la igualdad plenas. La consolidación del poder bolchevique irá progresivamente minando las bases del movimiento anarquista. La revuelta de Kronstadt significará su sentencia de muerte definitiva, definitiva y la eliminación de toda huella de su ideología en las instituciones soviéticas. Aquel libra es eh, un, libro del, Paul Africh, que era un, historiado historiador yanqui que va a dedicar prácticamente toda la vida a com a recuperar la història de, de l'anarquisme a Rússia i als Estats Units. Flipa. I, i el llibre es diu Los anarquistes russos. Em sembla un llibre molt interessant que, que té dos parts, una és 1905 i l'altra és 1917, i fa un anàlisi, o sigui, primer fa tot un anàlisi del, del, del context previ a, a la revolució del, del 1905, que, que és una data que és la que historiogràficament eh, es diu que és quan van sortir el, o sigui, quan es van crear els, els, els soviets, no? eh, arran d'aquesta revolució, o sigui, d'aquesta insurrecció, i que després el soviet va anar com decaient una mica fins al 1917, eh, eh, ja cap a, la, cap a la revolució de febrer i més enllà cap a la revolució d'octubre, que va com va haver-hi un, un ressorgiment molt, molt espectacular. Llavors, és molt interessant perquè fa un anàlisi de les diferents tendències llibertàries que hi havia en aquella època a, a Rússia, des, de, des del terrorisme anarquista que venia sobretot de l'època que va precedir el, el populisme rus, com amb tots aquests grups d'Assemblea Bolia, Volia, Narodnaya Volia, que són els que van matar el zar i així, i després també analitza pues, eh, les tendències més eh, anarcosindicalistes, eh, analitza la, la relació de, del moviment anarquista amb, el, amb els bolxeviques... Bueno, em sembla com un llibre molt interessant per contextualitzar una mica des de l'enfoque del, del moviment llibertari pues, tots aquests anys que van, que van haver-hi abans de la, de la revolució del 1917 i després també tota aquesta relació que va haver-hi durant la Guerra Civil Russa i així. Eh, és un llibre prou Molta Molta història, no, aquí? Per les que em coneixeu, ja sabeu que m'encanta l'assaig la, històric, polític, relacionat amb Rússia entre la segona meitat del segle XIX i, i la Revolució Russa. És una època que, que és un fetitxe per mi, eh, <laughs> des de moltes bases, sobretot des del moviment llibertari, però des d'altres llocs també també és una època que, que m'interessa molt i que crec que, que és important analitzar i, i tenir clar, bueno, tenir clar com, com, com a nivell històric, situar-se una mica en aquella època crec que ens dona molt de context d'on estem i, i, on, i cap on hem anat, cap a on han anat les ideologies o els, les corrents de polítiques i així i que, i que us recomano bastant qualsevol llibre del, del, del Paul Africh, també té un de, de la revolució de la revolta de, de, de Kronstadt i això, l'editorial no us la diré perquè és una editorial capitalista que no em ve de gust comentar-vos però <laughs> el llibre es va publicar al 1967 i, la, i aquesta edició que, que és la primera en, en castellà és del 1974 i que us animo a llegir coses sobre Rússia perquè mola molt. <laughs> Fantàstic, fantàstic. Nova, nova perla de, de llibre combatiu per part del mestre Aken. Avui amb, amb la història amb, amb la història de l'anarquisme rus pel, pel davant. Sí, i per acompanyar això us porto una cosa que no té res a veure, però que últimament em passa que no... que, que és igual. És igual. I us porto als huevos. Ya, Huevo, desde, desde, desde, Tenerife, tío. Desde, Petrogrado. Sí, <laughs> que entre tres discs, cara. ¿Hermano mono? Hermano Mono, Hermano els huevos, sí, que, que, que van traient allà el, el 1, el 2, el no sé què. Sí, sí, sí. No sabem ben bé cap on anirà això, si cap a un, un gran disc o què, però bueno, van traient perles. Aquesta última, que és el huevo 3, eh, abans teníem dubtes de si només eren aquestes tres cançons o si hi havia més, però bueno, jo he trobat aquesta, que és Huevo 3, són tres cançons són temes, sí. i les porto totes. Perquè, totes seguides. perquè totes juntes durant 5 minuts, llavors he pensat... No portes una cançó, portes un treball. Sí. T'estàs aficionant a portar discos en lloc de guai, cançons? Això. És que està bé, així ja, ja, ja, ens ho traiem, perquè si no després diem, bueno, ja portarem més, i després ens oblida, així ja ho escoltem. Les fiquem però... totes del tirón i ja venga. Però compta com a 1 o com a 3, no? Perquè després pot passar que diu, oh, ha sonat poc, però clar, clar si sonen de 3 en 3... <laughs> En aquest cas pots dir, ha sonat un huevo eh. Molt bé, molt bé. Botandito, botandito. Vinga, va, fotem-li. Huevo amb la seva demo 3, som-hi. Tupa la tupa, ¿eh? Hostia, eso mola un huevo, ¿eh? Tupa la tupa, ¿eh? Ojo, ¿eh? Pues ve, pues ya, ya hemos la demo sencera. Demo sencera de huevo, no sigo una, ni dos, sino tres. Mola, tres. Molt mola. molt gustito. Sí, que esta gent ya no para de, de cosas. Y ahora ya de aquí poc fan el caos en la finca es que me Daría a hi Un altre any, tu. El, el Caos sí, de la eh, Finca és el festival que festival fa eh, Hermano Mono sí. cada any, que trobo que ho fan allà enmig del no-re, portant burres i... Sí, sí, al mig del no-re i, entre, i ah. col·laborativament entre mhm. tots, pum, pum, pum, pum, i monten un festival. Sí, sí, Autèntic sí. festimbolo, sí, sí. Molt bé, doncs eh, estem acabant el programa, com aquell qui diu, perquè bueno, bueno, bueno. Arriba, arriba una mica de la darrera ronda, pot ser? No, queden dos. Queden dos? Sí, queden dos, cert, queden dos, cert, cert, cert, cert, cert. La penúltima, comences la penúltima Comencem ronda. la penúltima. Amb Dry Socket, que és una banda de hardcore punk de Portland, Oregon, amb Danny a les veus, Drew i Geoff a les guitarres, Anthony al baix i Curtis a la bateria. Des del seu tercer treball, Sorry for Your Loss, d'aquest 2024, un treball que aborda el tema del dol, o millor dit, dels diferents dols pels que passem durant la vida. Us deixem ara amb una autèntica barbaritat que s'anomena Flock i sona que trona! bé, Isma, això, que t'has tirat, no? no. La seva manolada ja ho ha dit. Clar, ja ho ha dit. clar, clar, clar. Havia d'anar una miqueta... M'ha prou, Penúltima l'última eh? ronda sempre me la prenc més en sèrio, podríem dir. Visca, jo crec que avui no, no vinc tan així, eh? No, Va, ah, no me... Bueno, Bueno, tu has gràcies, vingut amb el drama en pas a les dues primeres. O sigui sí, que, sí, sí, sí. <laughs> has canviat l'ordre, però... Sí, sí. <laughs> Dry Socket, amb aquest vlog des del Sorry for your loss. Molt, molt xula i celebro que, que l'hagueu presa com una manolada, era tota la intenció. Estem acabant, però encara no, perquè encara ve el mestre Tecles amb la seva cinquena bala. Que portes, guapo? La meva penúltima, com us comentava al, a l'inici del, pro, del programa, o al gairebé inici del programa, tornen la plaga Do It Yourself, aquest segell de, de, de per aquí, de l'Hospi, Barna, el, ba el Baix Llobregat. Grandes, eh, grandes. Grandes, grandes. Allí totes les perletes de, de per aquí, d'aquesta zona, totes estan allà. I en aquesta ocasió porto els Baixa Permanent, que estrenen disc. Com es deia el disc? Espera, eh, eh, eh. eh. Espera ara ho he, ho he tret. Ho he tret. Um, perdona, alliberat, alliberació total de l'ànima, es diu el disc. Just. El, el van treure el 4 de febrer, o sigui que fa no res. I, I he seleccionat una cançó que es diu Baixa Vibració, i, bueno, m'ha costat perquè n'hi havia com tres o quatre que, que així del tirón, amb la primera escolta he dit aquesta va, i després aquesta també. Aquesta també. Aquesta... Al final he triat baixa vibració. No has tirat tres com el Manolo. <laughs> bueno, bueno, ho podia haver fet, eh, però de moment d'una en una, va. Baixa permanent amb baixa vibració. escolteu les lletres d'aquesta penya, és la descripció de música combativa, no? Lo que, fem, lo que ens agrada aquí el pim-pam-pum, doncs aquesta gent... Eh, això. La nostra petjada, podríem dir, sí. no? La, la nostra identitat, no? Com a programa, música I tant, combativa... I, i, i aire lleves, molt bé. La, pla, la plaga, a més, fan el, el Plagafest. Sí, sí. sí. Uh, que això... Uh, ho comentem o què? Ara, ah, ho tinc, tinc és, per aquí. És, és volaco, això. Mira, oh. mira, mira. El 24 de febrer, eh, o sigui que és... Eh, a, la setmana que vinent, aquest no? Aquest fin de no el següent. Des de les 6 de la tarda, són 5 eurets, i és allí al, a El Gato Muerto, a l'Avinguda Vilafranca 22 de l'Hospitalet, tocaran Nus, Mandanga, Duralex, Pols, Okimoki, Baixa Permanent, els que acaben de sonar ara, Catarsis i Kira, que, que feia 5 anys que no, que no tocaven i, i tornen. Ja ves. Ja ves. Delirium Tremens. Espectacular bolazarranga. No? Bolazarranga, no? Sí, sí, sí. Per 5 sí. eurets, allà en... Ja ves. Un espai autogestionat de puta mare. Bolazo. Clar que sí. Doncs pues mira, si, si podem hi treurem el cap. Clar que sí. I tant. Molt bé, doncs després d'aquest tema Zarrangano, Medin la plaga de, del mestre baixa Tecles, permanent. en baixa permanent. Amb el seu tema Baixa vibració, que sempre ens demanen que ho repetim sí, al final. Sí, és, és... ho hem de fer, ho hem, ho hem de, de fer, fer sí, clar sí. que sí. A mi m'agrada també inclús dir el nom del, del disc o l'any, bueno, fer una miqueta com de resum de, de la presentació inicial, perquè així... Doncs... Alliberació total de l'ànima, es diu el disc. Correcte. Molt bé, doncs després d'aquest tema zarrangano de baixa permanent, ara és el torn del mestre Mano Laken, que tira la seva penúltima. Aparteu les criatures, ara sí que sí. Oh, oh. Espera, que us desfem. porto banda fetitxa del pim-pam-pum, sobretot del Ricky i de mi. És una banda que ha sonat molt, són els Ugly Bastards. Eclèctics. Eh, és la banda que, amb la que vam aprendre la paraula a, eclèctic en aquest correcte. programa. Sí, sí, I sí. que els hem portat molt, però sempre sempre està bé quan trobem una cançó per portar-la, perquè a més aquesta no havia sonat, ho he estat buscant. Grans clàssics del pim-pam-pum. I, i, I es nota que és de les primeres perquè, bueno, tant, tant a nivell de so com d'estil i així, no, igual no, no fan aquestes nades i tornades tan ràpides que fan de com vale. ska i així, però sí que té una intro molt llarga, com, com molt tranquil·leta, i després li foten canya, així, pim-pam. I és un tema que es diu Des de Madrid. Som-hi, enxofa la bèstia! Visca els Ugly Bastards. Sí, sí, ja. <laughs> Que tornin, si plau, que tornin i anem a on sigui, no? Ojalà els pogués pillar en un, en un bolo, aquesta gent. Autènticament fent trontollar els fonaments de Can Capa. Aquí al pim-pam-pum. Sí, sí. Déu-n'hi-do. S'ha quedat bona tarda, edició 481... Right, all right, molt bé. Jo ara, ja, ara, <laughs> ara, perdó, eh? jo, jo ja cada vegada que dius un, un número ja. dubto, saps? Sí, per, per, per si cas dic <laughs> sí. qualsevol altre. Sí, sí. Ja, ja podria ser. Bueno, també podria ser que del 499 passéssim al 501 i, i fins al 520 i després sí, sí. féssim al 500 i... I què? I què? I si volem tornar a fer el 400 el fem, eh? Vull dir que... I tant, i tant. <laughs> Hauríem de convèncer els Casparrata, però seria fàcil també. El 400, el, el Pizu, hauria, hauria de venir que no estigués refredat. I si no, 300, o sigui, 499, 499 bis, 499 ah. bis bis. <laughs> Tris. Dir, aquí recordo bis, algú que va portar tres programes seguits la mateixa cançó. Quatre, així? quatre, quatre programes. Sí. Quatre vegades en cinc programes. En cinc, sí. Va, un, una setmana va tenir pietat de nosaltres. Perquè era, perquè era bona. <laughs> S'ho valia, s'ho valia. Manu, i ara, ara, ara em tocaria a mi, però no em toca a mi perquè em sembla que Fem un ara ve una, una seccionassa. Perquè no? Perquè una no? seccionassa. Preguntem-li a la Noé quina secció ve, a veure. A veure, a veure. la secció Punky Dona. Així és, penya, arriba la secció Punky Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Eva Leblanc, nascuda a Puerto Cabello, Venezuela. De professió, l'Eva és artista. Les seves aficions són tot el que sigui relacionat amb l'art. L'Eva nega tenir cap ideologia, però tot i així participa en diverses militàncies socials i activismes. Del seu caràcter diu que és molt fort, pel que fa a les influències musicals, l'Eva ens destaca el punk i els seus derivats. Ha participat en les bandes Costa Rica, Atestor, Traidora i Dead Name. Sobre els records del primer concert, ens diu que va ser quan tenia 11 anys, ballant pogo amb el seu germà. Quan li preguntem per anècdotes personals, afirma que en té moltíssimes, però no ens, no ens en destaca cap i d'anècdotes relacionades amb la música, destaca que gaudeix coneixent bandes i fent amics a l'escena Do It Yourself. Preguntada pels plans de futur, afirma que vol viure el màxim possible. I ja per acabar aquesta secció, us portem un tema, com no podia ser d'una altra manera, de Traidora, banda de hardcore punk latino. Traidora és una one-woman band capitanejada per l'Eva Leblanc, protagonista de la secció punkidona d'aquesta setmana. I extret del seu disc Un cuerpo trans lleno de odio, us deixem amb el seu temacle anomenat Tengo un cuchillo entre mis piernas i que sona així de bé. un Tremens amb Traidora, Eva Leblanc, aquí al Pim Pam Pum. La veritat és que, ojo, el projecte que hi ha al darrere, que més ara ja s'ha fet en, amb, amb la companyia de diverses, de diverses companyes no? que, que, que li fan de banda i, i segueix el projecte en solitari però també en, en, en comú, en, en col·lectiu. Sí, crec que el que vam escoltar, el que acabem d'escoltar és fet per ella mateixa tot, sí, tot, sí. tota sola. Però ara en els directes Correcte. va en banda, no? Així és, així que és. Guai, wow. que guai. Un projecte brutal, brutal. La veritat és que, bueno, avalat per Uter Cine, que és, és evidentment un, un dels referents aquí al Pim Pam Pum. I, I Juntament amb Core 3, sí. no? que, que abans tiraven molt de Core 3 i ara Uter... Ah, bueno, no, són, no, són les mateixes, no? O no? Core no, 3, no, no, no, no, diria que no. no, no no són les mateixes. Eh? Utercines és, és una cosa i Coretes sí, és una altra. Sí, sí, sí, sí, Però, però sí que és veritat que, que Utercines està ahí al darrere de Traidora i de, i de tantes altres I moltíssimes bandes. més, que no paren. Sí, sí, sí, no paren, no paren. Impressionant, impressionant lo de Traidora. Moltíssimes gràcies a Eva Leblanc per, per una nova secció. Que vam... 116, no? Ja dèiem abans. A través d'Utercines... Avui 117. 117, wow. Va ser a través d'Utercine que vam conèixer una altra Eva, la Eva de, de Conyoteville? Sí, correcte, correcte. Sí, sí, sí. de, de Burgos? Així, així va ser, sí, sí. Genial, que, genial també sí. Molt bé, doncs pues, uh, acabarem amb el resum i un parell de temazos més després d'aquest de, de, de traïdora que ha tirat el mestre Tecles. Sí, anem al resum? Som-hi. Vinga, doncs pues, el pim-pam-pum d'avui, aquesta edició 481, ha estat un programa dedicat molt especialment a tota la pagesia en lluita. No són sector primari, són pagesia i ciutadania lliures i aliades. No venen a apuntalar el sistema, sinó a canviar-lo per un de nou. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport a la pagesia en lluita, autèntic motor, passat, present i futur del nostre país. Hem tingut una salutació ben especial a la gent de la Trinxera, el primer casal popular a la Universitat Pública dels Països Catalans, anticapitalisme, feminisme i antifeixisme a la plaça cívica de la UAB. Som-hi! I a la secció Punk i Dona hem tingut el plaer de presentar-vos a Eva Leblanc i el seu projecte musical Traïdora, punk transfeminista des de Londres. A la secció Llibres combatius us hem presentat Los anarquistes russos de Paul Africh. I a la secció Fole Shaitan! Folis! <laughs> No puc evitar riure quan feu això. Ja, ja. Folis! Tatis! Ens hem posat les botes amb Milonita, o Milonit, no sé com es pronuncia, i el seu deliciós si se té toa. <laughs> Que vol dir, si et passés a tu... Et si té toa. I si et passés a tu? També us hem anunciat el concert 50 anys de l'assassinat de Puig Antic, dissabte 2 de març a les 22 hores a l'Ateneu Popular de Nou Barris. Actuaran Freedom Fighters, Cumbia Caos, Ratpenades i Insert Show. Va, bola, bola zarrangano. Bola zarrangano. I acabarem amb un parell de temes que em sembla que el primer el tiro jo, mestre Manuel Aken. Vinga. És xuleria joder. M'encanta el nom d'aquesta penya. O sigui, xuleria com a joder amb signe d'admiració. O sigui, és xuleria joder! <laughs> Banda Saraustarra, de Saraus, a, a Euskal Herria, de punk rock, de, a tot drap. Fan un, pon, un punk rock, ja veureu, ràpid i, i àgil. Ells són Irache a les veus, Anchon a la guitarra, Miriam a la batera i Alda al baix. Des del seu LP La Urbe, el primer disc de la, de la banda que ha sortit aquest 2024, m'acomiado de tots vosaltres amb un autèntic tema zarrangano que porta com a títol És, que significa no, i ja veureu que és una puta meravella. I l'última de les últimes la tira el mestre Aken. Amb què t'acomiades, bonic? Doncs m'acomiado amb una d'aquestes bandes que us comentava abans, que feia temps que no escoltava i que ara m'està donant per per... L'has repescat. Sí, com per, oh. com per rescatar una mica des d'allà. Uh, he començat amb el Sorchata i m'acomiado amb els Cop, oh. que també feia temps que no, que no els escoltava, i us porto una mítica, que és No te rindes, de, del seu ofensiva del, del 2001 i, Caram, i ens acomiadem. Ja veieu que per acaba tot alt, per tu. tot l'UAL aquesta edició 481 del Pim Pam Pum. Estem dient el mateix tot el rato. Alhora? <laughs> Pot ser. Pot ser? Em falta que digui una altra vegada suate toa i, i, i ja ho tenim fet, eh? <laughs> I nosaltres marxem i us quedem aquí fent ping-pong. Bueno, penya, ha estat un plaer estar amb totes vosaltres. És un plaer cada vegada que us hi poseu. És un plaer que hagin vingut avui la Núria i el Pai aquí sí. a fer-nos una visita. La veritat Su. que sí. Su. I encantadíssimes. Clar que sí. I és un plaer cada vegada que ens escolteu. No deixeu de fer-ho perquè ja sabeu que sou l'autèntic motor que fa bellugar el, el pim-pam-pum, l'autèntic cor que fa bategar el programa. Com sempre diem, família, ens trobem. A la xarxa. I pels carrers. Salut i revolta! Salut i revolta! programa.cat A la xarxa i als carrers. Salut i revolta!